işe bivanekimin hejaheye e, min beşir ant انگو نویسکاری پرتوکا بلبلی کردستانی همارف جزراوی merhaba Mamuste, tu bخیر هاتی خیردار بیس پاکستان مرحبا me helbeste makam şahneşine despekir helbesta kebim bu gelek cara havalenmin helbest şimi tuqazın ez e, zindin yani gelek cara dilimin naye ez bim merv dilxwazi bixwîne başlıyor, ez cara ki min bilgisayara xwe amatör kaydı ikiliye belki hoşuna hoş mevsa bekir. Hoş mu? Hoş mu? E, ee, mamoste navete ez barım vega e, gudarvanji merak edin. Çıma mim beşir ant. Mim mima melecizi yani mime kidini. Vallahi ne mima melecizi. Ne am am kurmaz. Ne ma hamiyo da Muhammed haya. Ne mici nüfus ederci Mehmet Beşir anta. جي محمد بشير عنتا بجم محمد هو اذكار ناين بشير عنت في باشيه مگو هما او ما محمد تدي قلتنا عربي ما ي حرف ما ي وقت بسري خم ما بين لسان ده بيجي ميم بيجي هما اوصلوا كده يعني ترى فيسبوك كده از بي نافي بكارتين yani vaktin beşir anta اه وقتن بشير عنتا Yani e, hin carekî te beyteke mela xwendi bû tê bîra min e, te şîrovecî kir بله gel ew çi beyt bû bêga hat bîra min ama ji- د تاریکا شبا هجران بود ez barim ew e تاریکا بله. شبا هجران çê dibe نه. Tê bîra te? ایوه. Yani em dikarin e, qesîdekî tiştekî biçûk jî bê em ji mela madem me bi hesab mela kir em dikarin ninkî vek اوی بی او ام د تاریکا او اه، تاریکا شبا شبا ظلمات و دریای موجان او او او موج یعنی پیلا بله شبا ظلمات و دریای موجان قد خبر نای شکستی کشتی آبای عجاج و شبه دای اف هلبست اف پارچه هلبست اف چارین هنه تشته که کلک دشواره مثلا من با سال پاشی فهم کریه که کشتی گمیه ملای زیر بری بلی 600 سالا او کشتی کارانیه مثلا گمی کشتی ها بای یلکنی گمی نا بجن آره مثلا ورد جانا گلک نویسکار گلک هلبزبان یانجی شروع و کرد چوتیجی معنی دیگه دبیجین مثلا او پاشیده شکستی کشتی ها بای جاجا و شوی دای دبیجین شکستی کشتی ها بای شبق قاوه شبق داره اجاج کشتی کشتی ها بایش اجاج و شبه داره شورا شوی به این شفق داره نزانم اجاج چی مثلا اجاج چیه اجاج اجاج فرتونه یعنی اجاج بلکه عربی جیبه بس باش نه امینم بس اجاج یعنی اجاج و شوی دایی اوش کسی ها بایه او هناوه خود بشی او بس درون hestên xwe بله، tabi hestên xwe بله، او قصد. derunên xwe dibêje em ê hinkî werin ser pirtûka bilbilê Kurdistanê vêga destê min e ji xwe بله. Ee, fikrê pirtûk nivîsana din yani yan jî berhevkirin jî heye hinkî têde tabi yani hama hamarif ciza wî şikî de derket hinkî em çîroka we û ez hinkî we bidim nasîn jî ji ber ku herkes belkî we nas nake te weşan ka- weşangarî hê weşan xanata heye ez barim baye بله. e, wektin te weşangerî çêkiriye û ez barim ses plakê jî tu dixebitî demekê gelek karêtê kulturî çêbûye çand û hunerî te zim- dersê ziman jî daye enstitûyê de em bêjin Kurt kavê de gelek jî de îca hamarif cızda bir şey dederket. Yani brastijim ben balakada kitebeki bir rengi nine. İnşallah tüye ber berferehtiricim ki her kubiçi e, amejivede bak da yani cembejin havalim kutiştin yani emdim foto yani bir anne ki rastakin hebe desteği vade Bila bir yine breki yan radyo yan şey bir şekilde kemek bir yine mamuste. desteği vardı belge ki tişlek hebe derhaki hamarif cızavide چی بر کو چاپین پیش ای بر فرتر چی بی خوشتر چی بی باش بات شفر همه <laughs> پش دتر همه فکری هم عارف چه وچی بو شکی دیدن که هم عارف یعنی دنگ بیجی آوی بله نه محمد عارف دنگ بیجی که عجیبه یعنی من بخوا از راست یکی ولی نهات ما پشتی من او ناس کری پشتی دنگی و گداری کری از پیم گل پیت متاثر بود یعنی شو مثلا وکی ملوی جزیری ام دبهيسن ام حلبستي دخوینن ام فهم دكن ام قدر که بكارن شروفة بکن ام وی وي مزنوهي ولی محمد آرف موزیکی ده اوتوریته گلک مزنه از گلک به متاثر بیم کو مهی او ناس نکیه و از زمانه که وکی ورکابا دیجی بود از اون کپانیه من ادیوتریا هنک شرکت موزیکی بکر قواجی کار موزیکا کردی نظام پیش مثلا سس موزیک هبی امود کلاق هبو بریا کومه نه خبات کومه هیچی نبین کوم موزیکی اما هفدو ناز کرش مرا گوتن ام کردی ام کاسه تا در بخند، بس ام کردی نزانن لی مویا پیش ما دخوازه که ام ترجمه رانه هنه بدین وا که دولت از نیب دیمه او تدی اوید دن وا پولید دن وا دار درکه بولو خباتک مدرس بکر هم که این بیچاخی شوان رواج ده بو شوان پرور پازده شازده کاسته بی بلو دست من ادیتوریا وی مکر بگواداری سرانه دم وید کن دم و من بگواداری کن مجموعه ترجمه مدن بیست گوته وی، ما ترجمه دکر ترکی او ترجمه های مددار میاپه و گوتنه نویجی مدخستن پشتا کاسته ده کاغذ نوی ده سر جیانم ویجی من معلومات دیسان بیکاری چند سالا دومان مخاپه خودیش خودان جید کرد وی دمی اف خباتا ما چه بی جا محمد عارف سرکه بید سره مده محمد عارف چوبی رحمتی جی باشه جوه شرکتی وی سس پلاخه من پرتو که داری بچکی کل بحث کریه برای خودی شرکت ها سس بلاخه سس بلاخ یعنی سران شبان پرور یه جوان حاجو گلش خبات ولی کرد نه مرابی برنامه چکر ام کلاسیک زمان موزیکا کردی یا کلاسیک پی بکرد، ام برهف بکن و ام آرشیو بچکن و ام درینم ام بوشینن برنامه بعد ما کلاسیک کردا سرید محمد عارف یکم و وعيسى بروري وحسن الجزراوي وكوكي دي هذا سرد مخافتر مرا بي پاسپورت خواستان و بر خدا باشون بدارید تشتکتنه سر محمد آباد خودم سکت دیجی بیشم بری وی یعنی اف سال اف ده هزاره سال ده هزاره اف تشتت بیشم بری وی سال نو تو دوی دمه از روزنامه گیر از ازگیر گیدم ده ده هره ما بوتا هره ما ها بوتا یا جزیره حتاب اربیل حتاب حکا یا هره ما مبو از به هر بگم، از وکی وی کاری داد خبتیم مرابی سر دنگ بیج کردستان و استران بیج کردستان نویس پیک آنی özgürlük نمی سالا نوتو دو دوه از بیجم سالا مها mejdare ده دازر وجا مان او نویسن من ترکی من من کردستان دنگ بیجدار و دنگ بیجلی محمد عارف کرد تشتا از مبهیستی حسن سعید و مریم خان وکی دیگه مدرانی منابع بیسی سر و مجیان و نبیسی جار اول مکن مدیای ده رسم محمد عارف و یه نوانه دی اف خبات هم بری ویجی هبی ام بین دیسا هر کچو دسته ده کن بو عرشی وکشه بو نه اوسا چه بو بله، بله، بو تا بری خدا باشور ویده بله، چاکانین پیدکر کر اچون باشو bu o fikir bedemere o fikir şey bu ku az pertuka kide tişteki berferehtir çekip او معلوماتی وی تشتیر سر وی هین متبر هف کرد به پرستاندن از چون کچا رحمتی وی پیدا کرد کچا محمد عرب صاحبی چاخی تره کچای ما وی آسیا خانم از چون مخا گاند وی چه آرشیوی وی چه سرانه وی هنه چه قیده وی هنه نزدیک شیست و سه ساعت قیدن وی تومارن وی من کم کرد دور ده صحبت we have been seminar and we have been strong and we have جیانا تشتی گوتی هبون برنامه رادیو کردی هبین گرک رادیو زاخو گرک رادیو بغداد یا کردی او برنامه همه مکم کردن و معانی ازات استانبول خبات ما اول سر محمد عارفه مگو ام کلیات محمد عارف فجدیری کتیم وکی کلیات نشد ارتاش وکی کلیات یه هنرمند ترکا هنه یعنی عربا بله. هنه مگو هم وی چکن ما تخمین دکر 25 سه آلبوم محمد عارف به درکه بد چون دستات اونو تا هفت رام به تکرار به دوباره یوی سناوی تز... اه، تومارکری هبی maşallah ما آلبوم دو در خستن نچو پیاسا اون کپانی ده کورسان زده بی بله خواستم موزیکا کردی ده دست مدن مان یعنی هزار مدرخیز ده هزارش خلاص نبی Mıkaben hece aynı probleme ya. Korsan demek ki derece yani m, hen çareseri jeret geliyor ama hiç çareser ne bu o mesele. Vaktin e, bedemere bu arşivek o tek kitap derhist. Vegan yani tişteki bu sahaya yani dengbejek edin yani tişte projeki destete de ya. اه، yani fikir heye Mehmet Şeyh er, Ama dik hünermendik mazın he. Ama dem tukvadı tabii. Yani piçeki malma jmet düre yani em ve hmm. rojava o malumat ana Anacı şu tevlevi heye rahati dine. Bez cemle dedi Bir az merak ki mesela Hamarif Cizravi tişteyin mesela enteresan. Derekevi de tkari çi beji. Mesela Taybet Mendiyevi bukha. E, Bela Mustafa Despeki de وکی محمد عارف بینه بجه محمد عارف وکی دسی زیارت اوی د بجه پیشمرگت بجینه خیر تو چیز خواهید بجه ولی ذات ما سعیو ملم استعمال بینه د باشه ام بجین کی هاتیه بجین بلبلی کردستان محمد عارف هاتیه بجین دشین بجینه مثلا ما کاتیت بجه از بلبلی کردستان ما تخوزه تا ببینه بلا مصطفى وطه بر جه دوید دریده. ما محمد عارف تو بخیر هاتی لیکو بیجا میکی گوتا دبل بلی کردستانی محمد عارف بیجا از بریم از بلی کردستانی ملتی مگوتی من باز نبل بلی کردستانی من نبل بلی کردستانی ما تکنگی بحث کردستانی کی بیاد بیجا تو بل بلی حنی خفشی غزالی عیشان علی <laughs> تناي كرد خفشي راستيج هي خفشي نوع كتش كردستاني اه. خفشي نوع هنا یعنی محمد آره وقتی بحثا خفشید که نه بحثا خفشید ولی برچاو دیگه از مرق بحثا كمان نوید که یعنی وقت ناف كارادي وقت سمبوليزين كريه لیده خفشي خبر خوشي اشتيزاب کفشی دی محمد آرف چند روزه که جمع مرم ها دمینه روزه که دبیجی ما تو تو وی شری نابینید بشه محمد آرف تو و و و تو پا و تفنگا نابینید شما روزه که سرانه که سرواجی نابیجید محمد عارف روزه که روی داره جمع مرم مصطفى هی نچوی راد بید بشه زانی چی از بنی استرانه که نوچه کریه اشترا بشه بشه تو استرانه بشه استرانه که نوچه کریه سر تو سر توپا تو سر شورش تا و بشه باشه که بشه دست بشه تنبورا خواه لید دل لید دل بشه توپا مله سر شویه او یمان او یمان لیله خفشه او پیدا چه بده قیزاش خوشتا مایا او یمان او یمان لیله خفشه اه، Yani dise dise xifşi. بیسا خفشه اه بخفش نابه خوشی نابه مرا بس ما گذارید که پیشی تراخ رو بیشی کل اف چیه دیسا خفش نه بجاز بینی والله بیتو پیتا نابه و بخفش نابه <laughs> جا محمد عارف سرامبیجی یعنی هنرمندی یا خواه نوکی کارکی مثلا کارکی دنبوری دیتیه پارچک یا جان خود دیتیه امزلا می بیجی بیتو پیتا جنابه بخفش جنابه فلسفه که ده فلسفه که یعنی جیان اول شروعت که موزیک نبه هنرمندی نبه جیان خوش به معنی جمع محمد آرم تیوی واته ام بین بشاد دوی محمد عارف و مزنایی و یا هنرمندی بله محمد عارف هنرمند گلک مزنه و گلک تشتی نو آنین هنر کردیده سرام بیجا کردیده یعنی پشت مرو فهم دکی پشت مرو ویناز دکی مرو نو قدر و قیمت وی فهم دکی محمد عارف یک جه جار اول از آمور موزیک کلیه سرانه کردیده اف تنبورا وی تنبورا اولی داده، نه تنبورا اف دیوانساز اف باغلمه تنبورا کردی یا چارده پرده اوی آنیه کلیه مزیکا کردیده یعنی بریجی تنبیر چرده پرده هبو اما نبو نبو دا محمد عارفه محمد عارف کیه ناسکیوی کی هنرمند ناسکیوی حوال خورش همه راجی بود که و تیلین ها 24 پرده یا یا نرمال یا دیوان ساز ببرن بکن چارده یا کردی اف جبون آوه از توی کی کی داره ام ببین محمد عارف دست تنبوره دو امروز آنه محمد عارفه یعنی تنبوره بیش هر کسی Cidatır bu. جداه و نهایی یه دانی سر شو پاویجی و نفسه و تنبور کارتینو باشور ده آمور موزیک نبود باشور کردستان باشور ده محمد آرو دریه داره یعنی تنبور نده ها زانین و تنبور خواهیش تنبور تانین چون وی داره نینن او صنایع و نینن تانین وی داره دکرا تنبورا کردی او یک یاد دوی جارا اول محمد دانه مار کرن یعنی که نت آرشیو ده که نت ده ای گلری ای گلری و ای خوابخوا آره. یعنی استران کردی استران او بشه کی داره فرصت دیتیه کی داره امکان پیدا دیتیه دایه تو کرن یا تایپک دایه پیدا کردن که خسنه تایپی ده و جارا اول محمد عارف و اکیبابی محمد عارف تنه نفس ری خواهد دم رنسانس ها موزیکا کردی باشور داد باسطا رادیو بغدایا کردید، دست بکری محمد عارف نفس ری خواهد تنه حوالی ویجی دوره نه حسن مریم خانه سعید حموه گلک انسان عيسى برواری ابي هنيجي بيرانا بحال تراد دمشن چهار اول سال 1945 و محمد عرب 11 قاون دا یعنی جارا پیشی اف اویدی که هیا او محمد عارف ایش هر کسی بهتر اف دستان ما اف شر ما اف قهرمان ما فرمات است ترامبهی در سران در گوتنه چنه بسته مسائل و که ام بجن قاسم میروی و که سلیمان عمری و که صف ابراهیم گیجالی سربوری ما کرنستران و افتشته هنه سلاخاب با شیروان جبروی که مرفت کاره شره بیجی دنگ بیش دنگ بیجی یعنی محمد جبر یعنی آستا دنگ بیجی و در, در بازبین آستران بیجیه Hmm. Müzika kurdide. Ne olsa. Bale. Yani hem e, Karaden beji jikiriye, o modernize jikiriye. Derbose, son beji jikiriye. Bale. E, mamus da me hediye de me nabere ki jibedin, nabere ki müziki Jibir ka havale ki me Nihat aye. Az bar Nihat tujin hast ki şahmana ne bahevdu diti bu. Nihat vega Rusya'ya jve de strane ki me khostiye. Bale. E, hasata valatlı kişiydi. Enfistran <laughs> jere jere muhazır. Silava jere dişinin strana delale şaya strana. گوداری دکم دون که Merhaba Mamuste. Ee, em dîsa dom dikin bername e, wektin mamoste me karê weşengerî jem kurtasî qenebê em besê bikin karê weşengerî tu çi şiklî dikî yan jî و کار وشانگاری هم میگی همه وکی که كارك آماتر تشيبو از كتابك عربي رجع که دست میکرد سر زیره من او عربي هنا که زانه مثلیم تکر او او برتو گله مخوش رابي دا ترجمه کرد دا ورگراندن تركي بگو لا کتاب كتاب در کبه تاریخ جزیره بری اه، هزار و اه، سيسات چهارصد سالا و حتی 1500 سال تانیا یعنی سال 800 میلادی حتی 1500 میلادی بریا میلاد گرتی حتی میلادی و میلادی یعنی دست که مسلمانتی ها حتی جزیره مسلمان و عرب و جزیر بگیرتی و حتی عثمانی ها حتی اشغال عثمانی ها او پرتوک مدا ورگراندن و من حقی و فلانجی دا مکوزی بوشینه حوالک مهبی که مگالی مبکه که وشان خانوی از بیان درشون گو باشه پاشه ولی ما کار در ناوی کرد من ترکی ناوی مکر اختاش از جیل داری گولا مادم تو کتاب در تخیل تپر تو همین ترجمه دار ترجمه کرد دار تو مصرفی ویشی دی ایش تو دی همه سرنامه خود در خب بشه واشان خانه خواه بجی راوی بگو باشه ولی براوی گو بشیر آنت گایی نره همه ولی همه حالی چیزی بجی کرتا نویسه کری وش بو واشان دران کتابه پرتوکی بوێ در چو خوستن مورتن هەناک پرتوک دەرخستن مگر یا گوام تخوازی تو پرتوک پرتوکا مەدەخی چون پرتوک پرتوکام گەلێک خۆشی کێنەوە ئەو بەرگێوێ و وی میزان چند پرتوک چەند پرتوکن دیژون کتن بجا دما اف پرتوک دەرخستی بگو خدا آن بەشی ئان تێنەری جەزبکی کردی بشانه بشیر آن تینا به مکر بشانه با یعنی هم بشیر آن بیا بشیر و تا آره آیا آنته اقول او درکت hem jî bayê rizgariye بله اه همجی اه وشانگاری ولی چه بیان کاره که آمد e xwe bere تخوا هین کریه نخوا هنه کنه سالان خو به مجلد که به بده بینن يعني هبل تشتك جيتر ده هبال دي هر بخواست تشتكي باشين اتكارم جارا بمالكا کتاب جی بین بین از reklama kitabı eşip kim. بله Kitap el şahmaran eşit karım bigirin İstanbul medya kitabı bir şey ما varım. تيجي، ها، بله انترنت يجي هسر İnternet eşi Bilbili Kurdistan Mehmet Arif Cizravi tıkarın bibinin. Ee, المناسبت ها صد سالية خود دانوی درخست محمد عارف سال 1912 هاتیه دنه beli, سال 2012 صد سالية خود دانوی بوی مناسبت ایجی بگو بلا به خاطرک خاطرک صد سالية وی beli. Dest hoş, saat hoş. Ee, Tıkhabatı ki baş ajuti inşallah heber fırtır bir rojin peş. انشاءالله E, vaktin mamusta tutkazi e, beji tükenki hati vadara çava çi bu. Me besavat tişta kat nekir. Me hinki danasinata jik bikra gerek. Yani kareteyi vaktin em bejin rojname geri te go. Kijan sağladı te rojname geri tikir. راب کرتاسی از بیجم یعنی از پای قدر آخد استانبول را درکت ما یعنی از پای قدر آخد گت ما استانبول را درکت ما از ماموستاویم بری هشتیه دربا عسکری وکی دربا دازده ایلونه چه بود از بون فرار yani جزیره 28 کسات گران یکی از بون حواله من یک گرتین فلان بیوان یه دست وقتین گرتن و işkence و فلان او گلی ظلم واکرن و یه دی از بین فرار از او چاقیل اردیه ماموسته بود اردو اردو فاتس جی وکی وکی ایرو درکی دزگار کلی بود دستش ولاد جرایب بود وید رجی تشت نیمه چی بود وید رجی مگریان اش جزیره رجی بوم اش فاتس جی بوم از بوم فرار خالکی هوا لی من جمراج گوتن برای خدا در و چون سوری چون رجوا چون باشون فلان بیوان مگو خود از ناشم نه حوزه از بیشیم یا و نه که داری ملتی امی خبرت که بکن امی امی برخوابدن از لگرام که از نچی چیتا که بید را که بید از چیتا جه بگیر دمک هشتی و یکی حتی نیوه هشتی و دوی دیاربک المام دزی بشارتی پلیس مل دیاربک ناس ند کرد یعنی او الویده دشفره نبو دی الویده دشفره بوم کفش بوم پلیس پای میکرد قنم قلم رو بگیرن مخواه خلاص کرد از هاتم کی در حرم استانبول را در استانبول jî tedgeri yan yan هنگیش از فرارم yani yani هویه من kimlik من ناسنامه من تف سختم yani بیچاره سر bu patata matata ma kartula şora mühür çetkirim ma ikamet derkses من kimlik çetkirim vali polisa zeden azan ya gele jara azatma gittim ji bu ناسنامه سخته فهم نکریه پلیسا از بردامه ناسنامه سخته بس سالمه یعنی لی ناگرم هیا هشتی و هشتی وی کاری دوام کرد پشتی هشتی و هشتی مدی تخت طاقت هم منین و شورش بیار دست بکریه و حیا پیدا چه کردستانه مبری خدا روژاوا tu çuy rojava jî اچم روژاوا Hmm, ve meseleyi nizani bu. و هشتی و Evlere هشتی nizani. هشتی و هشتی حتی نو تو یکی از روژاوا ما بخواست در کردم بجا پاژم در کتنه بردا و از وگریام نوتو یکی دیش وگریام مرا بگو از هرم بجوه داره خواته بیم گیر تنجی خمناکی از کاری بکارم بکیم از بکیم از وگریام هاتم از پشتی یازده سالا تقتل قطرش ده نینش هشتی حتی نوتو یکی از زمان مرور زمان یعنی زمان آشمه از برکتم اثر بز بود از پایکتم اوقات موقات هم گیتر رحمتی اورهان دوهان جمره ره وکر کی دولت دفن برداره ایدل من ناگره نوتو یکی اثر بز بود اچو جزیره ادرکت پیاسی مش خورا نوتو دوی جاردی Yani hatta inki tukat ne çuy. Navbere ketip فراری bıra. yani ciziki از شما جزیره باخوی خود نشیر یعنی دوست من ناس من جاره از بچه ما زیر حسان ها یه من ندن دست یه ضراری ندن من من حفظو دیدی از داویان تو یکی پشتی سرباز بوم سریل ما مصطفی خدا مغازه بگم ما مصطفی بکم بادر ما مصطفی بکم از خبات بکم نانه یعنی از به از به کارم برای من فلانجی محتاج من کسی نه. یعنی حتی وی چاخی اول دوی پریشانی در جو حالی مانه مثلی ما مستطیع دا حوال موالی همه هات گویا ای بشتره هری ما مستطیع بکی که پشتی افکاستیش کواره مقاط کرک دیه حوالک ما گل هجا هبی او شهید بود محمد شنور برپرسیار ازگرگی نما دیار وکل بود مثلا نطور بدوی اوی گل خبات کردین سر سر ازگرگی نما و سر یعنی ülke خود از پیدا کردن اولاد خازم تبید مرا بخبتی و تبر برنازه چه ما چه حال ما مستطیقی ندامن او گلنی سرشناسی هبو دولت تعینام در خصم دان سی واسی لی قرارنامه من امضا نهاد نهاد امضا کردن ندامن یعنی اولاد نزد دوی مگود باشه محمد مهابی دست روشنامه گیری کرد الجزیره جی مهبو نویزگاه مهبو جنسبین حیاب هکاریا و حتی زاخو اربیل هرما من هرما ام بیجیم نویزگاه جزیره ما ولی دست بکر روزنامه گیری ما خوات باجی که جزیره نوتو دوی نوتو سه دم قتل عاما دم افعال مجهولا دم که رش و تاریب و گل ظلم جدید گل işkence جدید گل جرامات گرتن yani sebebi girtiniş ne biji ama em de girtin de bron işkence Roja ki هنگ بیانی یێ ڕۆژنامەگیر هاتن ژادوکیا سویت هاتبین جزیر هاتن با من مرا حقیبین که گو تو نهو لێ دەرێ ڕۆژنامەگیریەتی تو نەت تەهلیکێ دەی ما تو ناترسی تەی تو چا دکی بیکاری هر جزیره یه بجی انسان جزیره بجی بخواد تهلیکه ده هر دقیقه برمرنه ممکنه نحو جه روزنامه گیری بکی اجی یکیش وامه از قبول حساب میکن اما چه به سره بجی از هذا چون شو جزیری من اما شرط شرطانه کرد لی روژک ها داوی ها نوتو سه و نوتو چاره و جا کشتن بی از برم بکشن از برم سر پرا جزیره پرا سر دا دو نیوه شبه حتی دو نیوه شبه الامنیت گرتی بوم ساعت دو نیوه شبه برای صبح از آنیم سر پره بودم ده بمشه شهر جزیره رویاری ده بمشه شهر جزیره بالبر خاطر مغاز نامشم از ناشم پروژکتور در وناهیه جار دی هناك پولیس بخوای وجدان جنیوا رم خوای در کتن گلام قبیل ناکی تو هم چه ماولی لیتکیم رابی از العربی سوار کرد تخصیص سوار کرد از ولی آنیم جزیره و گوتن ما هره قرار تا برجا تا یا کشتنه دانه و ایشا تو سر پری بکشتانا هم که هان هوارا هر سر یا خواه جزیره نمینه اجاد بی فرار جزیره شانسیت پیکاتیل علیه یعنی الله شانس بچه یکی خورتک ارزین جانی علوی پولیس چی بریجی تما ازر تیمه دل لیدان داد اشکنجی در سیرا مد که یعنی برخدانا مد بینه دلیل مد شانسی با شبا چند شباش من خانم مارنج دانی اوی هنه هات مخوی درکت وی شبه از خلاص که هسته حواله خواه از برمش وی حواله خواهی رابین هفت شانسیت بکاتیه براستی جد دیشب به فرار استانبول از کی دهنم از استانبول از استانبول کردید استانبول فرار دو تو چاره ادیس هاتم استانبول بیم نو تو چاره نو تو پنجه ورده ویده ایدی من اون قپانی اپیا گاودی مبحث کلی مهب ناس کرد ادوزه ده خبتیم باشا خانه دوز در احمد زکی اکشو غریبه حتی نو تو هشته و افکار می خباته اون دیشب دوام کرد Bakara yani en beşi şoruş geri mivis u gerek tiştindi u meriv sürgündü ve her tiştiti tekilet keti yani ne düzene kite malbatata çava çevi ne zavuci <laughs> ma ne zavuci ji kesin ama açım cizire bxaji bırak yema uj yak jil çiye çu çuva çiye u tı haber jeni ne u yak jil çal kriye afseri 19 sal jmi ki çöre hatta iru sürgüne tayina xod ken o ken kore bi bini و خوش که مهیا از بیچم از شفت داد به میوانه و زاره و قلباله و وکی دی بخواد نه خانی نه مال نه حال نه تتش هناك بسمام معنا يعني خاليا من متكين من هنا أوقف yani tücana peteşit çava çit fikri yani ودي من يعني ما أوقف أول جدا. مش شيء قلت يا ما ترجيح كريا يعني بكاري من كردتي جم من خدمة مسلكي منها كردتي أبدا وندا كلنا يعني شنو وندا Ama لكن xavin olsaya. لی از باورم مرف جارنا وان داتی اما دایمی قزنشتی که بلکی جی مرف sadece بفکری کده که کده که تدایی ama işte az bejim nefşendin ve خودی لیوا کدا در کبین یعنی کسی کو کدان از باور نکن بوشه جی بچی یا انیا جی. مسبیه بس يعني أيوة. بر ملت خدم من خدماتك كريا من خدماته كتي بر من كريا يعني من از نه منت كريا تكاسي يعني از حسابه انسانك چاو یک شوفیرتیت که جبو آیلا خواه جبو جبو زاروکیان خواه جبو مالا خواه یک پولیستیت که ام مسلکی ویا برده کشتن جی هیا برده اه، ظلم جی نحقی جی هیا میجی او کار هنش خواه وکی مسلکی که دیت یا و انیام پیس بیا و متن قنجی جی و نخرابی جی ویره ده اه، يعني ویره اش خرابی و نقنجی ها جی دیر خستمه کیف آمین من چما از از نپشمان Canat çi volat çi اول از چم جزیره چم مالا چم باشور İnşallah xabatın dince me işte em dixwazin hevîtkin hê tu ser xwe ez bawer dikim tikarî ya e, Mehmet Şeyh xwe ji binivîsînê hinekî rojava inşallah xwî xwîna e, xwîna ku ji me diçe û her êşa ku em ام آرامیکی وید ببینن و او درجه ببی وقت باشور هیلینه که دنیا کردن او درجه انشالله جبو کردی و کردایتی هیویمه گش بکی از اوسا هیویت کم ماموستا هری داوی تخوازی چی بیجی هدیه دمه بین داویا برنامه ام اما ده dakikadan hem kısa bekin, ama bername bir girin. Bu strane kişime kostine, Almanya, ama بعد سر درفت امکان مو هبن مو تشتا فکتینی کنگش ما امکان چی بیا من تشتاش ما حاکم کریا مثلا جارا اول نوتو هشته فرهنگا کردی ترکی یا فرهنگا بریکی دم دوزه دم مدرخستیه از او اکی باخوا تقویم روزانه یعنی یه روش بله. هر روز رو پلک خبات او خبات مکریه نوتو ششه حتی ده هزاره سال ده هزاره چرا اول چهار جلد سان کردی پرتوب من حاضر که مجلدک مجلد جلد سند دو جلدی دی ول دست دمانه و یعنی امکان دست می بکن به امکانی ها از کی به برهشت من و خبات من اشلا به دوم بکن یا ویسر امکانه پری, من اچار قویش معاش تقاعدی دستینم خبات که همین دن هفت تشتگی چار قویش بر بکنون دیدم مصرف که یا کتاب کوله خبات کوله و هگجمه به امکان محبن از بچه که مدرش پولیتیک هلوستا پولیتیک بردایه یعنی از پای کسی که ناچه مش بونا و کم رو بجه بسر خواه از ماما در فتح مش بونا و کیمن ابشیره mixabin gelek cara gelek insan olsa ortaya da tenedim Ya yani bravo, illa tu yani aligi ki- aligire gibi ki ne ki gele kesip avaki suçlar tıkır. Ya min evvel çıkardım hünermendiyi, ser hüneri, ser edebiyatı, ser vecaya kurdi, ser kabatı, kurdi, ser zamanı kurdi, bir kabetim. Bes ne bin emri kesek edeceğim. Talimata tükesi nasıl inen? E, Uçakı, evci, şekil gelip işte bu devon bakire. Bu gelip işte bir pardon yine. Yani evdeki kömmeşi eve, اوه اتشبكم ابويجي ممنونم Jibo nefşen nu çit fikri. Çit beji. Jibo. نفشه ده. نو گرک اه، یعنی دیروکا خوا باش بزانن ام دیروکا خوا بزانن ام بزانن که ام چقدر جیانک جیانک نه نخوازایی دنه ام جیانک سر عالیست دنه سر عالیست یعنی جبو خلکی حیاتا رئالیست حیاتا روزانه چقدر نرماله اجمالا اوکو حیاتا نه نه روزانه حیاتا بندستی حیاتا سر آلیزم اوکو اجمالا حقیقت مجی اول دیجا بلا پیشی خوا ناز بکن بلا دیروکا خوا ناز بکن بلا ببینن که دی ملتی چه ظلم دیتیا یعنی دی بفکرن سر وی تشتاجوا بیش ملتی خواه خدمت ملتی خوا بکن سر وی بی سر وی بی سر دیروکا بی سر ویجه بی حتی مرو ناس نکن مرو خو گلی خوا و نتوی خوا ناز نکی مرو نتو تشته یعنی مرو اماتور هجیکی که مرو سمپاتیزانه که پشتی مرو گهشت مرو قناس که بیچاره مرو شخصیت که او شخصیت وقتی گها گهای وقتی واتا خو شخصیت خفیم که بگل تشتاجی بکه وەکە جلادت بەدرخان گوتی مرف خۆ ناس نەکی نکاری خۆ بدەی ناسکرێش بله بله اه مرو خناس بکه مرو نیکا دبی devver hürmetek. Ya hürmeti icat iştad ده ده براده ده berd ede. از بیت خواست خوب را او او تشتا تنه بلا یک آلی نفکرن یعنی حقیقت هر دمی نه یکه حقیقت تکل هوا حقیقت وقت رکاب تی آیتی ده یعنی بر برفرعی ده بلا بفکرت یک عالی همه پر عالی بله همه یک عالی بفکری یعنی فلسفه به دروغ به ویژه به چی به بن تاثیر یکی تنه دم رو بفکری ابجی چوته مرو گرک بر عالی به گرک اه، یعنی اوبجکتیو به ez gelek spas dikim mamosta ji bo ku hatî bername min e, ji bo gudarvana jî ez e, spasiya xwe pêşkeş dikim ji ber ku me gudar dikin e, em ê straneki ok ez bavarım Stuttgart. Jüde Berivanu memoheye şme strana dilo dilo menal jan ahin xostine emi vega vekin u hediye de mi bernamajı bigirim. Boş iş boş kem şad şad boş. Serserime serçave mati. Bername Kedin, Biminin başı yesin.